35. pitanje Da li je dozvoljno proslijediti nevjernicima proizvode koji su od svinjetine i sumnjivih sastojaka, kao što je žele u raznim slatkišima koji se dobiju na poklon ili to treba baciti? To i ne znam, dragi brat. Idemo dalje.